ดี๋ยวเราเด้เนี่ยคนต่างมาหลายวันหรอกเห็นไหมนี่หมายว่าเนี่ดีอยู่อะไปที่าทางถ้าเราเป็นได้ที่แปดที่เปิดอย่างนี้ได้ไหวเลียนไม่งั้ไมันจะวาต่อ หาผลทุกวันเราจะเป็นแบบนี้คืรักษาดูแลยังไงเป็นเพื่อนหรือเป็นมันหน่อยมันหลายเป็นหน่อยแต่แล้วก็ รักษาไว้ เป็นดีมันก็ยากแล้วเดี๋ยวถึงเขาบ่มีสักท่าเขามีสักท่าเขาสว่าดอกสั่งเราเท่าไรทุกคนเป็นสักท่าเขาสั่งเห้นี่สีสั่งเอาเองเลยเราเองตัดใหม่หน่อยแขวนกระบอกได้ยึดทำยึดยึดยังไงนั่นท่านเจ้าของรู้จะหาได้ใส่ก็ยังนี่ท่านไหนวะมีสักท่าหาไปไหนเห็นโดยได้ง่ายเลยยกขึ้น ด้ความสะดวกสบายบ่ได้หนึ่งเรื่องอันใดนี้จากภาษาหลักว่างไปก็ไปอยู่ตามตาตามเดิมนี่คือ่ารหายไม่โตขนาดใดคุณกระบอกมีความคิดใจมีความนั่นดีดางวิสาขะตั่งสลังเงินไปต่างหลายหลาย วงกระดูกันนี่ไปตายด้วยมันหน่อยใช้ใชบันเล็กนิดหน่อยนั่นคือสบายเนี่ยคนเป็นละมุ่งแต่ไปเว้นเวลาเวลานี้เดี๋ยวนี้เล่าเพื่อที่ไม่แย่งกันแต่เพื่อที่จะแย่งกันได้เพราะสิต่างฐานทับสอโลกกับสิบ่ได้เพื่อนี่ยังไงเปนที่เยอะหน้าหลอกข่อยนองคนมันไปไป็นเลยเป็น ผู้สั่งใจเป็นวัดทั้งจิตทั้งใจให้จิตให้เย็นให้สบายให้วุ่นได้กับเรื่องอื่นนั่นคือบาอาจารย์สมัยจะหนังจันเขาคนไปหันไปหนีเคยเห็นนั่นทักพาใสทุกคนเพ่ะทำเงินหัวมนนี่หลังเงยนลังเต๋อหลังดอกบันนักเต๋อเนียกูดีไงจะทำไงเลย ขนาดนั้นมันก็บอก ไม่โอกตเอียงนะติดถึงสมัยเปจินดันจะล่าอาจารย์นอนจนสั่นเห็นตัวก็ล่าไปาบัดจนสั่นก็ดีนี่มันนั่งนี่นั่นแหละก็ล่าในสมัยตอนตอนขวัญนี่ถ้าเป็จะยืนได้อาศัยดึงกระบาดมันคบขันลงมีฝนแดดแผดเผา ตกขึ้นไปดีไปเสียจิตสั่งใจภายในเป็นสำคัญไม่สั่งไม่สั่งเตะเนี้ยทำไมนี่ขู่เส้นกัคือยังบกเรไปมีหูคือคือสมัยคือว่างนี่คนนี้หนังนี้นี่โตเขาบกเรโยกขอก็ไปแต่ให้สงเอี้ยเพิ่มสมมติอยู่สมมติอาศัยรับหูรับตา ยินงไดพภาวนาที่ทระคือเจ้า อืมหรือมันแม่ใดก็แม่ใดผมนี่เกิดจ้างกัดปีนึงเดี๋ยวคนนี้คนนึงหรอกหมอกจดจิตใจะพบคนหลงคนตายคนนี้ว่าบ้านจิตเขาจะเอาว่าบ้านเหตุไปตรวจมันมีการเดือดให้กินสบายสบายนี่หนูยินว่าคนที่นั้งตุกนี้กองจางนี่นี่เห็นเดือดเห็นเดือดเห็นรับ กรรมฐานก็ดีได้แจ้งกันทางวัตถุคุนสั่งคุนท่านคุณเดียของเจ้าเท่านั้นเม็ดเท่านั้นว่าของก่อเจ้าหนึ่งไอ้ก็กังคุณเดียวใช้ยี่คุณเดียวของเจ้าเท่านั้นสั่นที่ใส่เสือเท่านั้นสั่งถึงที่คัดที่อ้อมนี่ก็จะติดแกมกันทั้งนั้น มันจะได้หลายอย่างแล้ว สมัยก่อนมันไม่มีสมัยกป็นเดียสมัยก่อนมีแตะเก่ยวกับบ้านให้ไปเอ้เฮ็ดบุนเฮ็ดงานมันวัดไม่ว่าพาตาเงียบไอ้บุนี่เนี่เป็นมีกลมเพราะว่าน่ะมันมีกันคิดขี้ปีนั่งอันใดกันไปทำวัดทำหน้ากันหน่อยเกี่ยวกันอุโบสถเป็นเรื่องกันนี่นี่กระทั่งคิดไปคิดนั่งยืนเียเหมือนกันกับเรื่องพานุเจ้า มันมีเสียงอันนี้มันยกเสียงยกของที่ยอหน้าจะสอนอยู่ตลอดเวลาเป็นแค่นั่งศาสนานั่งมีนักขณะมาทำนั่งนั่นที่นี่สักเสียงอะไรก็อันใดเสียงป่าเสียงใหญ่ธรรมดาก็เรียกก็เสียงเสียงในวัดในร่างไปเป็นกี่เดือนฮะจ่ายจะอัดหูดังมันมันบอลเสียงเสียงตัวเสียงหนึ่ง ก็คือคือโค้งมันเป็นไปข้างนอกวัดวัดตาเป็นวัดบ้านวัดบ้านกลายเป็นคนดาวคนดาวกลายเป็นที่บ้านนี่ถือออกสิเนี่ยนี่ก็มีฝั่งมีฝามีอัด มีท่านอะไรฮะหนึ่งอย่างตั้งใจไปแต่ผิดปฏิบัติจิตใจมันเป็นอัดเป็นท่ามันสิ่งมันเย็น ผู้ใดเห็นเขาก็เห็นใครผู้ใดเห็นเขาก็มีใจศรัท่าถ้ามี่อาจมีท่านนี้เล่ามันก็พ่อนั่งอยู่พออยู่าอาศัยอยู่มันต้องอยู่ไปกอบโกยก่อสร่างหลังเรียบฮะท่านบุญท่านอนุ อยู่ใดใจจใจโปร่งใจเยือกใจเย็นใจเรากังวลเย็นว่าเปะนหนึ่งมันจะเป็นทั้งนั่งนั่งยู่มันในมีแตะเหล่าขอนี่เพื่อดังเป็นยับใดถึงเป็นเลี้ยงหูเลี้ยตาจะดี ใสความสะอาดเด่นนี่ก็เป็นไรแล้วผู้คนยังสนใจลังไหลเนี่ยเราประเทศไทยเป็นประเทศพุทธศาสนาเนี่ยทางไหนจะทางไหนไหลไม่เห็นถ้านี่ยังไม่ว่าเด็กยังอาจไม่ท่านอันใดก็คือให้เหลี่ยมใจเขานี่อยู่ยังไงแล้ว มันดังถึงจะขวาก็คือเด็กยิงทองมันควายสุด Ngoài đầu yên mình đóng c งก g cung cung cung t ั đầu đ a ใจ p น ả i tạo khuôn Vẫn chạy ปฏิบัติเพื่อความสงบสงัดของจิตของใจเป็นเหนือหน้าบุญ ของผู้ที่หนึ่งล้อบุญใดของใจหน้าเดืนใจหน้าแท้ๆอยู่ หน้าโน้ตหน้ายินดี นี่ไม่เป็นท่านนั่งให้แต่พบนะ่เห็นตาต่างๆเอียงที่หนึ่งว่าเดี๋ยวมันไม่จะใสหัวต้องคูคู่กูจัดจังจะไปท่านนั่งนั่นนักนะมันจะเนี่ยหล่อจะเนี่ยท่านสินี้ ู้อยังภาวนาพิจารณาตจ้ของมันเห็นมันเป็นอย่างไรก็เราถวายที่บาอาจารย์ฟังนั่นจะนั่นส่วนจริงพอเกิดเดียวกันเพื่อนนี้ไปเรื่อยถ้านั่นคือหนี้ไปเรื่อยถ้านหนีนากกระทบพบกันเถ่าเป็นไรเรื่อยเดี๋ยวกันนั่งยังไหนถามกันทั้งนั้นคือถามกันอย่างด่านกินด่านใจมันก็เลยเกิดเปลี่ยนขึ้น คือถือบกเป็นโดยเห็นโดยเห็นเพิ่นกับอยากอายมือเพราะมือเพิ่นเป็นเพิ่นเห็นมือเป็นท่านท่านถากความเที่ยงไปสิไปรับไปนู่นไปยูไปกินไปเดินไปเพื่อนมันก็ กางประเทศก็ามี่ังหวัยสั่นมีคุเป็นอารหัตอารหันเป็นอยู่ดีวิเศษอีแน้วครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้เิยปฏิบัติหน้าอยูตามตาตามเขาบนนี้จิตนี่ใจสว่างสวายนี่ใจสงบเย็นเย็นมันเป็นของประเสริฐมันเป็นของง่ายครูบาอาจารย์ เวลาเผูใหญ่หันหน้าโถาด่านวัตถุมอุจกอรจะสั่งทางเดินจงกรมภาวนาละถอนถิ่นเสียให้เป็นไรติดใจผู้หัวแม่ในไม่เคยเห็นเป็นเดินจงกรมภาวนาเป็นทำเป็นถากความเพียรถึงมันจะเรื่อยหน่อยหน่อยควรเห็นมันจะสั่งผู้ดีเยอะแฮะเขาจะบ้างถ้ากระจายได้อันนี้ต้องสั่งนี่เดียวว่าจิตประพฤติปฏิบัติใจเลยเพราะมันถ้าให้ปัญญาเนี่ยอันนี้ เป็นตังไงนั่นคือเป็นสิไปไหนมันก็จะมีรัตท่าในจิตในใจ ข้างความเที่ยงเราอยากยืนศาสนาเพื่อจะเห็นความทุกข์ความคิดของใจ ใจสิยืนในศาสนาได้ มีความทุกข์ทางศาสนาคือจิตใจเยือเย็นสงบั่งับ มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิ ความนักหน่อยเรื่องเรื่องของใจเห็นอัตจรรย ยึดไดดีเ่ยพวกก็ไปเสดเอันว้แล้วกปเพื่อนมเหรอ กันมันห้า มันก็เปลี่ยนภายในถ้าเปลี่ยนภายใน าสาวกะสังโฆหมายถึงผ่าภาไม่หมายถึงผู้ที่มีจิตมีใจ เป็นอาจเป็นธรรมอย่างพระโซดาบัน 如果没有跟。 อย่าไปทำตัวอย่าไปพูด ทำเสียทำเสียกับเขาหนึ่งผมก็เห็นได้ ามันจะเป็นผี เลยพักผ่อนเพียงพอมันหดมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันหิว มันเป็นพ้กนั้นเด็กมันจังไหนมันจังห้องนี่พระโสดา มันละปกายาที่ขีวิจิติช้าวียาภาษาตาหนาบุรุษห้ามในศีลของคนมันบริสุทธิ์นะสติท่าท่าให้กับคนลาคาปัญหาโยกโกล้งล่องไปได้ทั้งควรดีกว่าจะโซดาไปอยู่นี่นี่นี่นี่ นี่คือจิตใจใช่ไหมเป็นผักหาหนาค่าละไปได้อีกกระกายจะจิจิตวิจาที่เราจะจะับเร่ละ ละ ออกไป คือละขาปฏิฆะความกำนัดหย่อนใจ ของคนเรนี่ความยึดยึดเป็นไปเถื่อคิดเถื่อให้เถื่อกำเถื่อเรื่องทั้งนั้นเลยนี่ นั่นละตกขาดออกไป วิสุทธาวาสมีพมีปิสุทญิวิสุทธ์์ก็เป็งละ อุปชาจารย์ไม่บวชให้พอท่านบวชให้ื่นห้าก็เสื้อหนังมีตัวของห้าวข้าใจมีตัวของห้าเหยื่อมใสในตัวของห้าเดี๋ยวนี้ท่านตันยึดตัวของห้าเพราะการท่านการสืบการคิดเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เป็นไปเพื่ออัตเพื่อท่านมีผู้อื่นก็สิดีนินท่ายางไหนแต่เรา วดดีแล้วตายใจของห้าบริสุทธิ์ห้ก็ไม่ลั่งไหลไปตามร่มปากของเขาอืมให้มันเป็นยางหนังใจมันเป็นอาเป็นท่ามให้เนี่ยมันละเสนท่านเอาเนื้อเอาน้ำไม่ได้กับโลกอันนี้คือเป็นงานที่สืบโลกเสียนั่นที่โตข้องไปถึงนี้ท่ายังไม่โลกไม่โลกข้องยิ่งประพฤติปฏิบัติดีไปไหนแะ่ถูกเขามีท่าพระพุทธเจ้ายังถึงมีท่า หาเรียอให้คนคนผิดโยผิดถ่ายของถึงตะสงใัยยังอย่างนั่งกินทะลี่หรือนั่งกิจ่ามั่งนาฬิกายังคหาเรียอใจเข้าใจข่อยธรรมดาจะเป็นไรเหรอไปทำไมเรอนี่เพิ่งมาวันไหนเราอาศัยความบริสุทธิ์ภายในอาศัยความจริง ในใจมันอย่างนี้คือมีที่เสียโลกอันนี้ 我读呢。 嗯。 ชา พระพุทธเจ้าบอกที่นั่นเจากมะหาเรื่องออกท่านท่านคุยกันเรื่อยๆเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็นิ่งพระพุทธนี่เนี่ยใบไปคุยในนี้เลยเสียบนัดท้องขาดนี่สิเพื่อแบบไปเ่อยมากขวัญเขานำมันตายถึงคนเลยเขาไปหาเรื่องหาเล่าเป็นทางจะเป็นไปได้ถึงเหรอหมายถึงคือสิบริสุทธิ์ปัญญาแบบนี้ มันเป็นนินท่าของคนคือมันเสียมันเสียคือมันโมต่องกลางมันโมพ่อใจมันแต่ตอนนี้ใจแต่มันพ่อใจมันเดือดใจมันอยู่กิเลสกันไหนมันจะยิ่งดีหัวใจมันอยู่ในระดับนี้คือกันก็มีม่ยั่นบาดแผล้องตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กูลตอนไหนมันก็ยิ่งดีไปต่อไปไปไปยืดไปกิน จิตใจที่ง่ายที่กันโลภโกรธหลงมันงามันหนุนมันเชืยอมันเสียกันไหนมันก็ยังมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมใจเสียก็เลยถูกยิ่ถูกใจกันหนาหูสูงตาดำขึ้นขึ้นอยู่เลยทั้งสีได้โลภมันไม่ดีโกรธมันไม่ดีหลงมันไม่ดีแต่มันนี่ยังไม่เปลี่ยนี่จ้ะสำลักใดเนี่ยมันยังหาทางสำลักตาสางเกิดการที่แปลงมากอาจทำใครนี่ต้องลาใจอยู่บริสุทธิ์ Mm-hmm.